بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد أما بعد أكم شكر الله تبارك وتعالى نكم na kumtakia صلى الله عليه وسلم بعد bado tupo تبشيته شيء شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى شرح يا العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى na kama nafahamika kwamba Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah katika kitabu hichi alituwekea kwanza kawaidu hama fi asma'i wa sifati. Kawaidu hama fi asma'i wa sifati. Kama ka, kanuni ambazo ni muhimu katika mlango wa majina na sifa. Na tukawa tumeanza na kanuni zinazohusiana مسألة مزيمة يا أسماء الله تبارك وتعالى ikawa kaida ya mwanzo ilikuwa ni kaida gani aha alwajibu nususi alkitabi wasunna fi asma'illahi wasifatihi hii ni wajibu kwa kila Muislam ahli sunna wal jamaa afahamu nini wajibu wa dalili za kitabu na sunna katika majina ya Allah na sifa zake, sah? Na Naam. Nini? Naam, soma kwa sauti. Idafa'u dalalatuha ala zahiriha min ghairi tabyin لأن الله أنزل الكتاب أنزل القرآن على لسان لغة عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان العرب الواجب فوجب إبقاء دلالة كلام الله إبقاء دلالة كلام الله وكلام الرسول كلام رسوله كلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان في ذلك اللسان خلاص يكفي يكفي هند واجب وكلا مسلم أهل السنة والجماعة دلالة alkitab والسنة ها دلالة الكتاب والسنة أو إبقاؤها على ظاهرها من غير تغيير wajibu kwake yeye ni kuzibakisha hizi dalili katika dhahiri yake bila kuzibadilisha limadha lianna Allah anzala alqur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Hii ndio hoja ya kwanza eh? Kwa sababu Allah ameteremsha hii Qur'ani kwa ulimi au kwa lugha ya Kiarabu kilichokuwa wazi. Sawa? Eh? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoteremshwa aliyoteremshiwa hii qurani Bi ayi lughatin yatakallam? Anaongea kwa lugha gani? anaongea kwa kiha eh sawa anaweza akaja muha leo si ndio akatafsiri kinyume na vile ambavyo walivyotafsiri waarabu wenyewe miongoni mwao ni nani ni mtume sallallahu alayhi wasallam sawa eh sasa labda alikuwa anaongea kwa lugha hiyo la mtume sallallahu alayhi wasallam yatakallam bil lisani al arabi anaongea kwa lugha kwa lugha ya Kiarabu aende aliyotafsiria Qur'ani kwa kama Qur'ani ilikuja kwa Kiarabu na Mtume sallallahu anaongea kwa lugha ya Kiarabu madha yajibu alaina hmm? yajibu alaina ibqa'u dilalati kalami llahi wa kalami rasulihi ala ma hiya alayhi fi dhalika alisan lisan ay fi dhalika lugha sawa maneno ya Allah na mtume tuyabatisha hivyo kama yalivyo eh, katika ile ile lugha sawa eh? na kwa sababu tatizo la kubadilisha hayo maneno kutoka kwenye dhahiri yake ni kumsingizia Allah maneno ambayo yeye eh? hajasema aitolewa mifano mingi sawa bali yadahu mabisutatani yunfiqu kaifa yasha kwamba mikono ya Allah imekunjuka anatoa atakalo hautaki kusema kwamba nguvu za Allah sawa wala hautaki kusema rehma za Allah unatakiwa useme mikono ya Allah bila kumfananisha mikono yake na mikono ya mmoja katika katika viumbe wake hii ni kanuni muhimu sana endana ambayo kanuni hiyo huizingatie na huitakidi na usimame nayo sehemu yoyote ambapo atakapokuwa pamekuletea utata ha? katika mlango huu wa majina ya Allah na mlango huu wa sifa za Allah tabaraka wa taala Aida ya pili katika majina ya Allah tabaraka wa taala kwamba majina ya Allah yote ni mazuri kadhalika ghairu mahsuratin bi adadin muayyan hayana idadi maalum kadhalika la tathbutu bil aql wa inma tathbutu bishari hayathibiti eti kusema kwamba Allah hawana mfananisha Mungu na mkono mfananisha Mungu na kadha la haya majina hayathibiti kwa akili yanathibiti kwa sheria kwa hatuna nafasi ya kuingiza akili zetu sawa eh? na abiruha kama jaa ipitisheni haya majina ya Allah na sifa zake kama jinsi yalivyokuja fi nususi kitabi wa sunna min ghairi takyifi wa tamthili wa tasbih wa ta'til wala ta'wil wazi nyingine majina yote Allah tabarak wa taala fa innahu yadullu ala dhati Allah wa ala sifati allati wa ala al-athar al-mutarattab alayhi in kana mutaaddiyan hii tumesema sana hii kama tukisema jina la Allah ujue ninajulisha kwanza dhati ya Allah najulisha sifa yake na athari inayotokana na jina hilo idha kana dhalika alismu mutaaddiyan wa idha kana dhalika alismu laziman fa tadullu ala madha ala alismi wasifa fakat tumeelewana hizo ni kanuni ambazo tumezisoma katika masala mazima ya majina Allah tabaraka taala tunakwenda taratibu taratibu hivi ili tuzifahamu hizi kanuni tukapofika katika milango yenyewe tukapata tunakwenda tukiwa tunakumbushana nakumbuka kanuni fulani ilikuwa inasema hivi ndio maana hapa mualif kasema hivi sawa eh? na pia kwa nini tunakwenda taratibu ili mfahamu ni ahlu sunna katika mlango wa majina ya Allah na sifa za Allah nini mnaitakidi sababu itikadi ndio inaopigwa vita siku zote na watu sawa wa batil siku zote piga vita itikadi. Na kila siku mnasema hata katika maji, katika mitaa huko, katika shughuli zenu nasema nyinyi watu wa itikadi, kila siku itikadi, itikadi, itikadi, itikadi. Sasa ukiwa na itikadi ambayo wewe hujaisoma utapotea, utakuta wakati mwingine unaletewa shubha kisha unaiacha ile itikadi yako. Sawa? Kisha unaiacha itikadi yako ambayo ni sahihi. Na Asema fi sifati wa tahtaha furu'un Kaida ya tatu ni katika sifa za Allah sifatillah. Sasa Allah na chini ya sifa hizo kuna fururu, kuna matagaa, kuna matawi. Alfar'u alawwal sifatullah kulluha ulya. Sifa za Allah zote ziko juu. Hakuna sifa ya Allah tabarak wa taala iliyopo chini. Sifatullah kulluha ulya. واضح sifatu kamali wa madhi ni sifa zilizokamilika na ni sifa zilizo sifa za kusifu sio sifa za kulaumwa ah, sifa za kusifu laisa fiha naqs hakuna mapungufu biwajihi min alwujuhi kwa njia yoyote kwa sura yoyote hakuna sifa ya Allah ile mapungufu sawa hakuna sifa ya Allah ile ile mapungufu na hapa kuna mifano ambayo itakuja kuonyesha hali hiyo Asema mfano wa sifa hizo sifa za ukamilifu ha zisizokuwa na mapungufu kwa sura yoyote kal hayat. Allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm hayat uhai ni sifa ya Allah tabarak wa taala والعلم نعلم لصفة الله تبارك وتعالى عليم بذات السدور والقدرة نوازه لصفة الله تبارك وتعالى والبصر نا كونا لصفة الله تبارك وتعالى والحكمة والرحمة نصفة حكمة صفة هرومة والعلو صفة يا وجوب ها علو ذات وعلو صفة والعلو نوعات وغير ذلك أن ينجنيزو كتك صفة سيكوا هزو صفة ذو كامليف إذا زوجت كزي أنجلية صفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو زوجت صفة كمال صفة ذو كامليف حكونا بوغف ووت أمبو نوزو كوباتا كتك صفة هزو أمازو صفة هزو صفة ذو الله تبارك وتعالى tunaelewana eh لقوله تعالى ولله المثل الاعلى na kwa Allah tabaraka taala ndio kuna mfano wa juu walianna rabba kamilun na kwa sababu Mola wetu amekamilika fawajaba kamalu sifati kwa kuwa yeye amekamilika ikawa ni wajibu sifa zake ziwe zenye kukamilika sawa tuko pamoja kisha akasema shekha Allah amraham wa idha kanat sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqihi na ikiwa itapatikana sifa ya upungufu isiyokuwa na ukamilifu ndani yake hiyo sifa mumtani'atun fi haqqihi imezuiliwa katika haki ya Allah Allah hawezi kusifika na sifa ya upungufu kalmaut kama vile sifa ya kufa sifa ya kufa ni sifa ya upungufu kwa kumbe mtu anaishi kisha baadaye anakufa anakuwa amekwisha na mtu akifa mambo yake yamekwisha atabaki anatajwa tu lakini hawezi kuinuka hawezi kusema hawezi kujitetea hawe, hata kama watamchoma watamchoma hata kama watamtupa ziwara watamtupa ziwara hata kama watamkata watamkata sifa ya upungufu kisha akatoa mfano mwingine waljahal sifa ya ujinga Allah asifiwe kwa sifa ya ujinga walajz sifa ya kushindwa wasamam au isimam sifa ya uziwi walama sifa ya upofu wa nahwi dhalik na mfano wake لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص أو عاقب الواصفين له بالنقص kwa sababu Allah tabarak wa taala ndiye mwenye kuwaadhibu wale wenye kumsifu yeye na sifa ya upungufu au amewaadhibu wale ambao wenye kumsifu yeye na sifa yenye mapungufu wanazaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais kisha akatakasa akaitakasa nafsi yake na kuisafisha kutokana na yale ambayo wanamsifu kwa mambo hayo katika sifa za Allah ametakasa nafsi yake sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا kwa sababu Mola haiwezekani awe ni mwenye mapungufu limunafati nafsi lirububia kwa kule upungufu kupingana na ulezi upungufu kupingana na ulezi huwezi kuwa rabbul alamin ni mlezi wa, wa viumbe wote kisha ukana na mapungufu manake utashindwa kulea hivyo viumbe akasema waidha kanat sifatu tukamala min wajhin wa nafsa min wajhin sawa sehemu ya kwanza ilikuwa ha asifatu naqisan la kamala fiha Allah amekanushika kuwa na sifa iliyokuwa na mapungufu kuwa na ukamilifu hii amekanushika Allah hawezi kuwa na sifa hizo na ukiona mtu amemsifu Allah tabarak wa taala sifa hizo basi huyo mtu amemtusi Allah tabarak wa taala kapunguzia hadhi yake na kamnyima sifa zake na huyu Allah tabarak wa taala tamwadhibu lakini kuna sifa baadhi ambazo zina ukamilifu katika upande fulani kadhalika zina mapungufu katika upande fulani sawa eh? lam takun thabitatun lillah sifa hizo hazitokuwa ni zenye kuthibiti kwa Allah wala mumtani'atun alayh pia hazitokuwa ni zenye kuzuilika kwa Allah kwamba heti hizi ndio sifa za Allah au kusema kwamba hizi haziwezi kuwa sifa za Allah Nafahamu? Ha? Sifa ambazo Allah tabaraka wa taala mumtaniatu fi haqqihi hazipo kwa Allah tabaraka wa taala haiwezekani Allah sifike na sifa hizo ni zile ambazo naqsan naqisan la kamala fi sawa zina mapungufu wala hazina ukamilifu zile zina mapungufu ya moja kwa moja كالموت وماذا والجهل والعجز والعمى ونحو dhalik sawa halafu kuna sifa ambazo zina sura ya ukamilifu katika upande fulani na zina sura ya upungufu katika upande fulani hizi hazithibitishiwi Allah na wala hizi hakanushwi Allah kwamba Allah hana sifa hizi au Allah akifika na sifa hizi sema kivipi sawa eh anasema lam takun thabitatun lillah wala mumtani'atun alayhi ala sabili litlaq hizi hazizothibitishwa kwa Allah wala hazitozuilika kwa Allah wa taala katika njia ya moja kwa moja bal la budda min at-tafsil lazima kuwepo na upambanuzi tafsil muhimu katika sifa zenye sura kama hizi au kile lugha yetu ya zamani katika sifa zenye kabila kama hizi lugha za wazee eh eh sema tafsiri yake inakuja yasema fatuthbitu lillah fi alhali allati takunu kamala sura sifa zenyewe zina sura mbili eh kamala min wajhin wa naqisan min wajhin kwa hiyo hizi لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق hazitothibitishwa kwa Allah moja kwa moja wala hazitokatungunishwa kwa Allah moja kwa moja lakini kwa tafsiri kwa unasema fatuthbitu lillahi fil hali allati takunu kamala sifa hizi zitathibitishwa kwa Allah zikiwa zimekuja katika sura au katika hali ambazo ndani yake kuna ukamilifu kwa sababu ndani yake kuna ukamilifu wazi watamtani alayhi bil hali allati takunu nafsa na zitakanushwa sifa hizo kwa Allah tabaraka taala kavuliwa Allah tabaraka taala sifa hizi pale ambapo zitakapokuja katika hali ambayo ndani yake kuna upungufu kama nini kalmakr kama sifa ya vitimbwi walkaid walkhida na udanganyifu wanahidhalika na mfano fahadhi sifa takunu kamala sifa hizi zinakuwa ni sifa za ukamilifu idha kanat fi muqabilati mithliha pale ambapo zinapokuwa zimekuja kukabiliana na mfano wa sifa hiyo na umekiduna kaida wa kidu kaida sawa eh idha kanat bali zitakapokuwa sifa hizo fi muqabilatin mithliha zinapokuwa zinakabiliana na mfano wa sifa kama wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin kama kuja Allah ameitwa khairul makirin lakini je katika sifa za Allah tabaraka wa taala ni makruh ha la mpaka pale watakapokuwa watu wamefanya vitimbwi ndio sifa hiyo atasifika nayo Allah tabaraka wa taala katika sura ya kurejesha vile vitimbwi yani kama unatafanya vitimbwi kumfanyia Allah tabarak wa taala vitimbwi basi Allah naye atakufanyia vitimbwi na yeye ndio mbora wa kufanya vitimbwi umefahamu eh anasema كما vile المكر والكيد والخداع والأحياء فهذه الصفات تكون كمالا إذا كان في مقابلات مثلها لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز أسباب زناد ليش الصفهيزي فما متناج وصفهيزي سي عاجز سي مشين واجي هو هشين الله تبارك وتعالى anafanya vitimbwi kwa yule aliyefanya vitimbwi na hashindi sababu siku zote mfanya vitimbwi akishinda ajidai eh? nimemkomesha sasa Allah ukifanya vitimbwi upande wa dini anakufanyia vitimbwi na hashindi huwa khairul makiri lakini tu moja kwa moja mtu anasema katika sifa za Allah ni nini almakru nasema hapana Allahu tabaraka wa taala la yutasafu bilmakri makri wala yutasafu bil khida' kama annahu la yutasafu bil kaidi واضح نعم الله hasifiki kwa makr wala khida' wala kaid mutlaka lakini ikiwa ni mukabil yatasifu biha na hapa inakuwa ni ni sifa ya nini ya ukamilifu kwamba Allah hashindwi na watu kufanya maovu kuwafanyia maovu mfano wake laisa bi'ajizin an muqabilati aduwihi au an muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi katika kumkabili adui yake kwa kumfanyia kitendo kama kile ambacho alichokifanya sawa kama kile ambacho alichokifanya aljazau min jinsi alamal malipo siku zote yanakuwa katika jinsi ya nini ya yale matendo kufanya hiki basi utalipwa فامكرونا يمكر الله ما كفيروا نفع ان الله نفع بتيم والله خير الماكرين الله نبرا فع بتيم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ها نفع ما كيدا وجانجا بتيم ان الله تبارك وتعالى سأنا مين نفع يا وجانجا بتيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ونافق ونمدغني الله ناي الله تبارك وتعالى نودغني إلى غير ذلك katika mpaka na aya zingine zinazofanana hizo zinazoashiria sifa hizi za Allah tabaraka wa taala kwa hiyo ukiulizwa sifa hizi ni sifa gani nasema sifa hizi ni sifatu kamal min wajhin wa sifatu nafsin min wajh sifa za upungufu za ukamilifu katika sura fulani na sifa za upungufu katika sura fulani umeelewana eh, eh. يقول مصنف رحمه الله فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا ikisema kwamba je hivi Allah inaruhusiwa kusifika na sifa hii ya makr na vitimbwi fala takul naam wala takul la usisemi ndiyo asifika wala usemi hapana asifiki sawa usemi ndiyo yusafu bisifati al-makr ha au hapana la yusafu biha usemhi walakin qul lakini sema huwa makirun biman yastahiqu dhalika tafsilan yeye Allah tabarak wa taala ni mfanyaji wa vitimbi kwa kumfanyia yule anayestahili kufanyiwa tafsila hapo nakuwa umefanya tafsili sababu hii ni sifa ambayo inayohitaji tafsiri ni sifa ambayo inayohitaji nini tafsiri sababu kuna wajibu wa kamal na kuna wajibu wa nini wa nuksan wallahu a'lam Atakunu وتكون نقصا في غير هذه الحال وتثبت لله في الحال الأولى دون ثاني فتكون نفسا في غير هذه الحال sifa hii ya makru wal khidaa itakuwa ni sifa ya mapungufu katika hali isiyokuwa hii sawa فتصبت lillahi fi hali alula duna thani utaithibitisha sifa hii katika hali ya mwanzo ni hali gani halul kamal duna thania kinyume na hali ya pili ambayo ni halu an-nuqsan sawa ndio kwa mfano qala ta'ala wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin la akhirah الفرع الثاني mfano ya pili katika sifatullah sifatullah tanqasimu ila qismain kwamba sifa za Allah zimegawanyika sehemu mbili sifatullah tanqasimu ila qismain sifa za Allah zimegawanyika sehemu mbili subutia wa salbia sawa kuna sifa za Allah tabaraka wa taala zilizothibiti ambazo yeye Allah amezithibitisha yeye mwenyewe na salbia kuna sifa za Allah tabaraka wa taala ambazo hazikuthibiti sawa eh? bimaana Allah amezikanusha yeye mwenyewe fasubutiyatu sifa ya Allah tabarak wa taala ilithibiti ma athbataha Allah li nafsihi ni ile ambayo Allah ameithibitisha yeye mwenyewe kwa nafsi yake kalhayati walilmu walqudra kama vile uhai na elimu na kudra uwezo kama Allah ana, ana yupo hai anasifika kwa sifa ya uhai na Allah tabarak wa taala anasifika kwa sifa ya ilmu Allah anasifiwa sifa ya uwezo kwamba Allah anaweza ala kulli shay'in qadir juu ya kila kitu ni muweza yajibu ithbatuha lillahi ala alwajhi allaiq ni wajibu kuthibitisha sifa hii kwa Allah katika sura ambayo inaendana sambamba na yeye Allah tabarak wa taala lianna Allah athbataha li nafsihi wa huwa a'lam bisifat kwa kuwa Allah tabarak wa taala yeye ndiye ambaye ameithibitisha hii sifa kwake yeye mwenyewe na nafsi yake na yeye ni mjuzi zaidi wa sifa Allah anafahamu zaidi hizo sifa au sifa zake kuliko mtu mwingine wa asalbia hiya lati nafaha Allahu an nafsihi ni sifa ambayo Allah amekanusha yeye mwenyewe katika nafsi yake kadhulm kama vile sifa ya dhulma fayajibu nafiha anillah ni wajibu kukanusha na kuikataa sifa hiyo kwa Allah sema kwamba sifa ya dhulma sio sifa ya Allah lianna Allah nafaha an nafsi kwa Allah amejikatalia yeye mwenyewe kwamba hasifiki na sifa hiyo lakini yajibu itikadu thubutu subutu dhiddiha lakini ni wajibu ku, kuitakidi kuthibiti kinyume chake lillahi فالله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل katika njia au katika sura ya ukamilifu lianna nafya la yakunu kamalan hatta yatadhammanu thubuta kwa sababu siku zote nafyu kukanusha hakukamiliki mpaka kuwe kumeendana na kuthibitisha kinyume cha dhulma ni nini uadilifu sahi Kwa tunakanusha sifa ya dhulma kwa sababu Allah tabaraka taala amejikanusha mwenyewe, kadhalika tunathibitisha kinyume chake ambayo ni uadilifu. Allah tabaraka taala anasifia kwa sifa ya al-adala. Wazi? Naam. Mithali dhalika kauluhu taala la wala yadhlimu rabbuka ahada. Na Mola wako hadhulumu yeyote. Fayajibu nafyu dhulma anillahi ma i'tiqadi thubuti al-adli lillahi ala al-wajhi al-akthar. Kwa ni wajibu kukanusha dhulma kwa Allah pamoja na kuitakidi kuwepo kwa uadilifu kwa Allah katika sura ya ukamilifu. Katika sura ya ukamilifu. Na tutakuwa na maswali tuishie hapa. Sababu mabaki illa 8 au 7 dakika. Au tuendelee. في شهر نعم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك